Sākam rakstnieka pārunu stundu pasaules tulkošana. Labdien, mīļie klausītāji! Man ir patiesa prieks atkal tikties ar jums radio Marija Latvija frekvencēs. Mm, šajā sezonā man rakstnieku pārunu stunda skanēs mēneša pēdējā trešdienā pulksten četros pēcpusdienā. Un man ir Īpašs prieks pieteikt eh, šī mana pirmā sezonas raidījuma viesi. Tas ir arī Jānis, tas ir ģenerālis Jānis eh, Kažociņš. Eh, un te nu es varētu minēt dažādas titulus, tātad starp tātad ģeopolitisko studiju centrs, vecākais pētnieks. Jā. Tas ir pašreizējais amats, bet Jānis Kažociņš ir cilvēks ar ļoti interesantu dzīves stāstu, to mēs atšķetināsim. E, ļoti pazīstams e, Latvijas aizsardzības spēka aprindās, dažādās drošības struktūrās, dažādi ļoti augstu amati ir bijuši, bet Jānis ir dzimis mm, Anglijā. Varbūt arī no šejienes tas, ko Jānis man tikko pirms mēs sēd, ienācām studijā un tik ieslēgt mikrofonu, teica, varbūt mēs varam abi uh, runāt uz tu. E, k, e, jā, es to <laughs> uzņemu kā pagodinājumu. Ģenerāļkungs, ģenerāļkungs e, saki, vai tas tev nāk no e, trimdas latviešu sabiedrības, jo tu esi dzimis 951. E, gadā Lielbritānijā, tātad e, trimdnieku ģimenē. Un trimdnieki, manuprāt, arī jūs tā latviešu bija samērā maz, pasauli bija jāturas kopā, jūs ātri to tur runājat, vai arī angļu valodā jau arī nav starpība tu vai, e, e, vai, vai jūs viss ir skan vienādi, jā? Ja? Jā, tā, tā noteikti ir, un, un es domāju, ka trimdas latviešos, ja vispār trimdas, uh, nu, latviešos visā pasaulē bija parasts um, būt uh, īpaši traucīgiem, jo mēs jau nevarējām bieži uh, uh, tikties, īpaši, ja sanāk diezgan daudz kopā, un tad ļoti ātri pārgājusi tu, ja vispār bija kaut kas kopējs. Jā, angļu valodā nav tā uh, starpība, bet franču un vācu valodās, protams, ir. Un, um, nu, es pats, piemēram, skolā mācījos abas tās valodas, esmu dzīvojis 11 gadus Vācijā viskopā, tā kā arī tā viņu tradīcija, uh, kas pie mums arī redzam, nav nekas um, īpaši dīvains. Jā, man tā gribās atcerēties mūsu abu bērnību, jo tā arī te dažādās sistēmās, dažādās valstīs Latvija bija okupēta. Mēs abi piederām, varētu teikt, pirmajai pēckara paudzei. Eh, es esmu dažus gadus vecāks. Eh, un man eh, bija skaidrs uzreiz, ka es esmu Latvijas. Nu, Māma teica, mājā runā latviešu. Es izdeju pagalmā, smilškastē, pavisam maziņš spēlēties. Tur visi latviešu bērni. Es saku, iet skolā, un tur ir tikai latviešu skola. Ja? Tad jau pēc tam sākās rusifikācija un tādas lietas. Kā tas bija Anglijā? Tev pirmās bērnības atmiņas arī, jā, Latvijā. Nu, jā, pirmās atmiņas, jā, tu mājā esi, jā, un tur mamma un tēts runā latviešu, kā tu dēliņ, jā. Bet pēc tam uz ielas un sporta mm -hmm. laukumos. Un kā tas nu, bija? Pašas pirmās atmiņas laikam jau ir no pirmiem četriem gadiem, jeb no 3-4 gadu vecuma kaut ko vēl atcerās. Un tad mēs vēl dzīvojam uz fermas, jo mani vecāki no Vācijas, no Dīpīšu nometnes, kur viņi satikās, centās um, emigrēt uz Ameriku, un tad uz uh, Austrāliju neviens ne otrs viņas nevēlējās, un tad tēvam bija jāizlemj būt vainu par ogļraci, jeb jāstrādā fermā. Un uh, tā kā viņš pats bija izgājis uh, Malnavas lauksaimniecības uh, vidusskolu, tad um, viņš to izvēlējās. Un, uh, tur arī tīri interesanti, ka um, Briti neprata uh, um, iemācīt uh, zirgiem atmuguriski stumt vezums. Un to, protams, viņš prata <laughs> un iemācīja visiem. Un tad arī mums ļoti laimējās, jo uh, fermas uh, tas galvenais pāraugs bija uh, dzimis tanī pašā dienā un gadā kā mans tēvs, tikai viņš bija dzimis uh, uh pilsētā, kur saucās Kandī, tagad Srilankā, Selon sanāk, un mans tēvs dzima starp abām revolūcijām Nišņī Novgrodā, tai pašā dienā, tanī pašā gadā, un viņi uzskatīja, nu, sauc viens otru par dvīņiem, un uzturēja savu draudzību līdz pat um, pirmais aizgājās saulē pēc 80 gadu vecuma. Es tā mm, pirms mm, šī raidījuma pārdomāju, nu ko prasīt Jānim Kažociņam. Mūsu rīcībā ir stunda, nu jau, nu jau 48 minūtes tikai. Un to jautājumu ir tik daudz, ka es domāju, būs jālūdz tev vēl kādreiz atnākt, ja tev patiks pie mums. Kā tev pirmais iespējas ir? Nē, nu, ļoti jauki aprunāties Jā. ar inteliģentu draugu. Bet eh, ir tev, tavi senči, ja, tieši pa vīriešu līniju, ir ar tik interesantiem dzīves stāstiem. Gan tavs vectēvs Kārlis Karociņš, gan tavs teicis, ir pirmais pasaules karš, tas ir otrais pasaules karš, vai tā īsi varētu pateikt, ka pirmajā pasaules karā jau tavs eh, vectēvs jau izpaudās kā komponists? Jā, viņš eh, pirmā pasaules kara brīdī, kad karš sākās, viņš bija jaunā Rīgas teātra muzikālais direktors, kaut arī viņš vēl arī vienlaiks bija students. Un viņš bija ļoti emocionāls cilvēks, nav jābrīnās. Un viņš aprecēja manu, um, manu vecmāmiņu un uh, pēc četrām dienām brīvprātīgi iestājās Krieva armijā, lai aizstāvētu savu valsti pret vāciešu iebrucējiem. Un tad, e, tas ir tik interesanti redzēt, kā mūsu viedoklis par vāciešiem un krieviem ir mainījies. Un, uh, tas ir mainījies vairāk kā vienu reizi uh, mūsu valsts un tautas vēsturē. Uh, Tā kā uh, viņš aizgāja viņu uh, pēc septiņiem mēnešiem um, uh, frontē, viņš konstatēja, ka visas tās idealistiskās iedomas, kas viņam bija par to, kā sargāt savu ģimeni un savu valsti, uh, bija muļķības, ka tā nemaz nav, uh, un karš ir ļoti riebīga lieta. Un tad ap to laiks, kad septiņas mēnešus pēc iestāšanās no, pēc Galīcijas frontes viņa aizsūtīja uz Vilnius Junkuru skolu, kur viņš tad um, kļuva par virsnieku un viņu nosūtīja uz Nišnī Novgorodu, lai uh, tur gatavotu uh, maršrotu frontei. Un, protams, pirmais, ko viņš darīja, izveidoja kori, <laughs> un uh, priekšniecība teica, labi, Kažociņ, jūs palieciet šeit, uh, Uh, un mēs atradīsim citvirsnieku, kur sūtīt ar jūs rot, un tas notika vairāk kārt līdz brīdim, ka man, mana vecmāmiņa atbrauc pie viņu, un tādēļ tieši mans uh, tēvs dzima Nišnī Novgrodā starp abām revolūcijām. Pie tavu vectēvu mēs vēl atgriezīsimies mūsu redzījumā muzikālajā pauzē, bet tagad uh, pie tēva. Un, kad tu mini savu tēvu, tad man uzreiz gribās paskatīties pa logu. Tepat ir Māras ezers. Tīķis, un, un es saucu pa Māras ezeru, un <laughs> diskusijas, tas zirnav ezers, kādreiz ūdens zirnavs bija. Bet um, tur krastā ir parkā ir eh, piemineklis kritušiem, Jā. otrā pasaules karā kritušiem latviešu zēniem, zenitartilērijas izpalīgiem, ja, kas mm -hmm. Krievu bombardēšanas laikā gāja bojā, un tur bija tavs tētis. Jā, es starp citu viņu pārstāvēju pieminekļu atklāšanas uh, dienā, uh, kas jau labu laiku atpakaļ tagad, bet um, ir tā, ka viņu iesa, viņš, viņš uh, beidza obligāto Latvijas militāro dienestu uh, kā virsnieku vietnieks un ar um, uh, uh, Ulmaņa pēdējo militāro pavēli kļuva par rezervas virsnieku. Un tad viņu uh, iesauc uh, Latvijas leģionā, uh, un um, virsnieks pulkvedis, kas ar viņu runāja, viņi bija pazinis no virsnieku vietnieku kursiem, zināja, ka viņš jau tad bija jaunatnes audzinātājs, ļoti daudz ar skautiem nodarbojās, un uh, teica, uh, zini ko, kažociņi, jums vajag iet uz skaistspēku palīgiem, jo tur ir tikai vācu virsnieki, kuriem tie tā, tās latviešu zēnu um, dzīvības nenozīmē itin neko, un mums vajag savējos, lai tur būtu klāt. Un viņš um, šī uzlidojuma laikā bija batljona adjutants, Un uh, kaut arī ir izskanējusi doma, ka uh, laikam neviens nebija mācījis puikam, ko darīt uzlidojuma laikā, tā nemaz īsti nav. Kas tur notika 80 gadus atpakaļ, ir, ka uh, nebija brīdinājums par šo uh, uzlidojumu, un puikas gāja uz vakariņu pāri parādas laukumam, tieši kad bumbas krit, un tādēļ pār par 40 tur tik nāvējoši ievainoti. Viens pat nomir ar pāršķelt vēderu, ar galvu mana tēva klepī. Mm. Nu, nu ļoti žēl, un uh, viņu kapi ir redzami um, pa kreisi no uh, ugunsbrāļu kapos visi uh, Um, uh, tādā, nu, um, uh, vien, uh, vienkopu sabedīti. Tā kā, nu, tur arī, kad ir um, tāds brīdis kā 11. novembris, es mēdzu aiziet un, un viņus pieminēt. Jā, es tevi saprotu, jo vairāk tāpēc, ka tu izvēlies militāro karjeru, tā bija ģimenes tradīcijas turpināšana vai uh, Kādi citi jauna zēna apsvērumi? Nu, varētu teikt, ka kaut arī mēs runājam par bērnību pirmos četros gados, galvenokārt tas bija ģimene un citi latvieši, kas tuvumā bija citus, mēs tikpat neredz, kā neredzējām. Kad pārbraucam uz Korbiju, tad tur bija prāva latviešu sabiedrība, bet pašā sākumā mums arī bija dažādi draugi, un viens no tiem draugiem uh, bija, nu, nu, kā jau daudzi citi, dienējis leģionā. Leģionārs bieži vien nelaid uz, uz tām ērtākām zemēm, bet viņiem <laughs> bija jānāk uz Lielbritāniju, un viņu, viņu sauc par džeku. Un man vecāki vēlāk man stāstīja, ka mums ar džeku esot bijis um, <laughs> plāns, kā uh, atbrīvot uh, Latviju. Aha, un kādā? tas plāns bija uh, divas fāzes. Pirmā fāze bija ar, eh, <coughs> ar sarkanu autobusu līdz Peterburavai, un tad tālāk kājām. Ar sarkano to angļu divstāvu autobusu, jā? jā? Nu, ar sarkano busu uz Peterburavu un tad tālāk kājām. Nu, Uz Petersboro tā ir Angļu pilsēta. Jā, tā ir diezgan liela, tur diezgan mm. daudz latviešu. Un tālāk kājām. Dzīvo, Tur es arī um, biju dzimis. Nu, kādam četru gadu vecam tas uh, <laughs> bija pietiekami labi, bet uh, te var redzēt, ka tā doma par to, ka uh, Latvija ir tik svarīga mūsu ģimenei un uh, man personīgi, tas, tas jau tad izskanēja. Un tad vēlāk, kad es iestājos universitātē, tad tur bija iespēja mācīties um, uh, kļūt par rezervas virsnieku. Un tas izlikās interesanti, un um, trīs gadu laikā uh, es arī kļuvu par rezervas leitnantu, Un um, ejot prom no universitātes ar grādu filozofijā, bija nu, diezgan interesanti, ko varētu sākt darīt, lai izmantotu to grādu liederīgi. Un es nolēmu, ka es iestāšos Britu bruņotos spēkos tik ilgi, cik būs interesanti, lai um, uh, Lielbritānijai, kas mūs bija tik um, uh, labi uzņēmusi, uh, un citas sabiedrotās valstis, viņām nenotika tas pats, kas notika Baltijas valstīm ar okupāciju. Un man tā, tā interese bija 30 gadus un beidzās tikai ar to, ka pats pēdējais darbs man bija kā padomnieks um, Slovākijas bruņoto spēku komandieram, uh, un uh, es tajā laikā palīdzēju viņam uh, um, veidot plānu, kā iestāties NATO, un tas nu, nu nav jēdzīgi. Es Slovāka, Slovākiem palīdzu un nevis pats savai tautai un valstī, un tāpēc es priekšlaicīgi aizgāju 20, uh, 2002. gadā uh, un, uh, un atbraucu atpakaļ uz mm. Latviju, kur es jau trīs pusgadus biju agrāk dienējis, kā, vēl kā Britu karavīrs. Nu, ja es tā saprotu, Slovākija, tu nevarēji izvēlēties. Tu biji militārajā dienestā, un kur sūtīja komandieri. Nu, tas jau bija ļoti jauki, jā. Uh, tas bija ļoti interesants darbs. Pirms tam es um, biju izveidojis uh, Britu apmācības un padomnieku um, uh, komandu, tādu, tādu grupu um, Čehijā, kuras eh, mēķis bija eh, sagatavot centrālu un austrumu Eiropas bruņoto spēku instruktoru sistēmas, veidot, apmācot apmācītājus. Tā skaitā tur bija eh, no kādām 16, 17 valstīm arī visas trīs Baltijas valstis. Un es domāju, ka ir iespējams, ka tas arī palīdzēja izveidot instruktoru skolu, Uh, bet uh, latvieši tur gāja arī cauri tam kursiem, un tad uh, man paaugstināja par brigādes ģenerāli, un, un tad nosūtīja uz kaimiņu valsts no Čehijas uz, uz Slovākiju, kur ir ļoti jauki. Man bija kabinets blakus komandierim, piedalījos visās uh, konferencēs un sarunās, un atbildība tikpat kā nekāda. Uh, kas ir vēl jau Par kā. visu komandieris atbildēja. Nu taču, nu, jo es jau nebiju slovāks, es tikai nā, sniedzu Jā. savu atbalstu un padomu. Es, es tevi pirmo reizi ieraudzīju mūsu Latvijas aizsardzības ministrijā, jo, kad es radēju Latvijas vēstnesī, tad man bija gan ārpolitika, gan arī militārās lietas, un tas ļoti tad savijās, ja, jo mēs jau tad jau skatījāmies uz NATO. Uh, Un pēkšņi es ieraugu, ka pa kāpnēm lejā kāpīja viens uh, britu, britu augstākais virsnieks, un ļoti greznā formā, nu, nu britiem tāda ļoti grezna tā forma, ja ir tādām kabatiņām, un tā, un tā bija artilēristu vai pat... Kā tāds, jā, artilēristu, ka, jā. Un artilērija tā bija saistīta ar kavalēriju vēsturiski. Jau, nu, jau, jau, visiem virsniekiem, jā. protams, bija, bija jājāja. Jā un tādēļ arī nu, ne jau pie tāda veids formas, bet, piemēram, pie vakartēru formām uh, ir ar pieši. Aha, jā, aha, pavisam braši. Uh, pavisam braši. Tas ir kājas un, kopā. Jā, jā um, aizmirs, ja ir, ir balle un aizmirs noņemt piešas, tad tas ir par <laughs> ļoti dārgi maksāt. Ar dāmai uz vakar kleidus uzkāpt. Nu, sliktāk vēl, jo <laughs> tie jau asi, asi. bet nu, jā. nu, tas tā. Bet jā, es biju pirmais Britu um, bruņoto spēku aizsardzības atašejas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, viss trīs, viens pats, bez šoferi, bez palīga, um, absolūti viens pats. Pats pie stūras. Pats pie stūras. Uh, nu, pirmais pēc neatkarības atjaunošanas uh, To es veicu no 94. gada janvāra līdz novembrim, un novembrī tad man ļāva pāriet uz uh, Latvijas bruņotiem spēkiem, bet vēl kā Britu virsniekam, tā kā tad man paaugstināja ar par pulkvedi, tad uh, kā pulkvedis es biju Latvijas armijas uniformā štāba priekšnieku vietnieks, uh, un um, vienkārši nesāju Britu karociņu uz kreisā uh, kreisā pleca. Un tas, tā, tas nozīmē, ka viskopā mēs trīs pusgadus pavadījām Latvijā, kas man, maniem bērniem bija ļoti vērtīgi, jo tad viņi pilnveidoja savas latviešu valodas zināšanas. Es tagad tā redzu mūsu raidījumu, apmēram trešā daļa ir norunāta bez galva. Interesanti man klausīties. Uh, Un noslēdzas tā viens tāds lokus, kā mazais puisīts Jānis. <laughs> Mēs abi tādi <laughs> tikām saukti bērnībā. Izauga par vīru, par, par, par spožu izglītotu karavīru, kur tā tad ciena ne tikai paši briti, bet kur, kuram uztic jau pārstāvēt uh, apvienoto karalisti, uz bruņotos spēkus, slavenos, vecos, tradīcijām bagātos, jau citās valstīs mācīt citu, un jūs atgriežaties uh, Latvijā. Un es domāju, tagad ir īstā reize muzikālajai pauzei, un šajā muzikālajā pauzē skanēs eh, mūsu viesa Jāņa Kažociņa izraudzīta dziesma. Vai tu pieteiksi, Jāni, nu, Jā. nu pasaki, ko nu, tu gribi? Mans vectēvs, par kur es eh, nu pat eh, stāstīju, uh, Uh, viņš bija komponists, nu, muzikālais direktors jau no uh, Rīgas teātrī, bet uh, komponists un viņa vislabāk pazīstamā uh, kordziesma ir Veidenbaum, kā gulbi balti padeveši iet, uh, Uh, ir jāņem vērā, ka viņš mira 34 gadu vecumā. Man ir aizdomas no spāņu gripas, Uh, bet um, mēs neviens nezinām tieši kāpēc, bet daudz laika viņš zaudēja uh, Pirmā pasaules kara dēļ, un tāpēc viņu skaņdarbi ir maz, bet šis ir diezgan uh, labi ieredzēts. Un šeit es gribu klausītājiem akcentēt tādu momentu, ka nu, Latvijā 50. gados tika uzņemta filma, kā gulbi balti padabiešiet, uh, kur skan uh, solo dziesma šādu nosaukumu ar šiem pašiem Veidenbauma ģeniālajiem vārdiem. Dzied bija Artmane, un tas bija Artmane pēdiņās, to dziedāja viena lieliska eh, soliste. Uh, lai gan man viens cilvēks teica, vai tu Artmane nedziedāji? Artmane jau bija tik spoža aktris, un tā bija tiešām Jā. laba filma, kas beidzās ar 5. gada revolūciju, gaglā cīņa par brīvu Latviju nu, okupācijas laikam mācīja savādāk, <laughs> kā latvieši cīnījās, nu, muļķības mācīja. Eh, lūk, eh, un, un, un šo solo dziesmu komponējis eh, Marģer Zariņš. Jā. Tieši filmai, kā es saprotu, ja. un, Un daudziem tas būs atklājums, bet šai kora dziesmai vajadzētu biežāk skanēt Latvijas radiofonā. Tātad, bet jā, viņi jau dziesmu svētkos ir vairāk kārt bijuši jā, atskaņot arī. Tātad mēs ar Dievu palīgi klausāmies Jāņa Kažociņa, vectēva Kārļa Kažociņa kora dziesmu. Paldies! Paldies! skan rakstnieka pārunu stunda pasaules tulkošana un kopā ar jums studijā ir mm, rakstnieks Jānis Udris un studijā ir īpaši viesis Jānis Kažociņš, kurš ir vispirms chronoloģiski ņemot Brita armijas ģenerālis, pēc tam Latvijas armijas ģenerālis. Un Nē, mēs... es neesmu bijis Latvijas armijas ģenerālis, es biju uh, visu Nē. laiku tikai dienestā Britu armijā, tad es aizgāju no turienes Tā kā eh, kaut arī es eh, nesāju Latvijas armijas uniformu, tas ir pulkveža līmeņa, tad tomēr es neesmu eh, oficiāli bijis Latvijas armijā. À, tas ir jā, tas tikai man, man tā te, tāds atgādinājums, cik, cik uzmanīgam jābūt ar militāro šo gradāciju, šīm pakāpēm, bet zinu, no kurienes tas man nāk, ka man bija liels gods saņemt Latvijas ģenerāļu kluba atzinības rakstu, jo es divus gadus vadīju mm, Lesens brāļu kapos eh, Ziemassvētku kauju, Jā. jau otrā pasaules kara Ziemassvētku kauju, eh, piemiņas pasākums, sākot ar scenāriju, beidzot ar, ar mm, programmas pieteikšanu, un šis atzinības raksts. Un, un, un, un tad es biju uzņemts, eh, viesojos ģenerāļu klubā, Un, un, un tur tu biji un, un brīnišķīgi ar saviem latviešu kolēģiem. Ja? Un tur bija arī ģenerāļi, kuri beiguši Maskavā, augstāko kara akadēmiju un tādu. Un, un man pārsteidzas, cik ļoti jūs militāri augstākie virsnieki labi saprotaties tā biedriskuma, džentlmeniskuma atmosfēra, kas tur bija. Ja. Un vispār interesanti, ka caur tevi es redzu daudz tādas um, līdzības, piemēram, tu minēji Malnavas lauksaimniecības skolu, ja. Jā. Un manas, manas tā tad septītās grāmatas um, varonis Leitnants Roberts Rubens, Jā. kurš, kurš bija kureliešu pulkā bataljonu komandēja varonīgo jā. bataljonu. Viņš beidz šo Malnavas skolu, jā, un, un, un vēl un vēl tādas līdzības ir. Bet... Un viņš bija mana tēva klases biedrs. Oho, jā. redzi, vēl jā. labāk, jā. vēl labāk. Nu, tad noteikti man arī jāizbrauc um, uz šo Malnavas uh, skolu, viņa pastāv arī tagad, un jā. jāuzdāvina savu romānu. Uh, Viņi toreiz ar romānu prezentāciju tā kā grasījās atbraukt, bet nu viss jau aizņemt un tā, tā kā ne nu, es esmu bijis pie viņiem, ne viņi pie manis. Varbūt mēs varam kopā tur aizbraukt vienreiz. Varbūt, jā. Ja, tādām lietām jāizbrēvē laiks, un tad es sāku domāt par to, par Pirmā pasaules kara pieredzi, ko tu stāstīji par savu vecēvu Kārli. Uh, Un tagad tas viss ir, ir ļoti aktuāli pasaulē. Lūk, mēs pirms, pirms nākas studijā runājam par karu Ukrainā, protams, jā. kā var nerunāt. Jā. Un pasaki to ar savu izcilo militāro izglītību. Kā ir iespējams, ka tagad jau 21. gadsimtā ja, dara tādas, nu, pat es bez militāras izglītības un pieredzes redz drausmīgas muļķības frontē, dzenot cilvēks nāvēja, kā to dara Krievija, kā to dara Putins. Un vai viņam ir izredzes tādā veidā uzvarēt? Es atbildēšu uz otro jautājumu. Vispirms es domāju, ka viņam izredzes uzvarēt tā, kā bija domāts 22. gada februārī, nav nekādas. Labākajā gadījumā viņš varētu uh, cerēt sasniegt kaut kādu beigu vai pa, pagaidu risinājumu, kas ļaut viņam izlikties, ka viņš ir uzvarējis. Bet patiesībā ir, Krievija ir no, novesta ļoti, ļoti sliktā situācijā. Nu, piemēram, ja Gazprom tagad darbojās uz mīnusiem, Nu, nu tas ir tikai viens no daudziem rādītājiem. Un kāpēc viņi skatās uz um, veco, veco taktiku, vecām metodēm, iemesls, manuprāt, nu, tas nav tikai mans, es esmu runājis ar cilvēkiem, kas ir dienējuši arī padomu Savienības armijā, uh, Un viņi saka, pat padomjas Savienības armijā tur bija kaut kāda veida meritokrātija, tā kā tos labākos, spējīgākos uh, arī izcēla, deva viņam iespēju. Un tā kā piemērs mūsu ģenerāļa kluba um, biedrs um, Dainis Turlais, viņš ir tas, kas izveidoja atkāpšanos, uh, izplānoja atkāpšanos no Afganistānas ļoti veiksmīgi, īpaši, ja to salīdzina ar ASV atkāpšanos no tās pašas valsts pāris gadus atpakaļ. Nu, tā kā uh, tagad lojalitāte ir svarīgāka un ar lojaltāti uh, nepietiek, lai būtu labs kara vadonis. Uh, otrs faktors, kurš man liekas ir, uh, varētu būt interesants klausītājiem, ir demogrāfija. Un tas ir kā lielā tevīs kara sākumā, cik var noprast uh, caurvēru vecums, um, padomu savienībā varēja būt drusku pār par 20. Nevis tāpēc, ka visi vecāki bija aizsūtīti, vecāki cilvēki aizsūtīti uz gulagiem, bet tāpēc, ka bija lielā mērā agrāra ekonomika, tāpat kā mums pirms Pirmā pasaules kara, un bija norma, kad ir 80 bērni ģimenē, tāpēc tik daudz bija pieejami karavīri um, div, 2022. Eh, gada februārī pēc Krievijas pašas statistika caurmēra vecums bija 39,4 gadi. Tas nozīmē, ka um, Putins var sacīt, ka jā, mēs tagad palielināsim bruņotos spēks par vēl pusotru miljonu, bet viņiem nākas tas šausmīgi grūti un daudz no tiem spējīgākajiem un gudrākajiem ir aizmukuši no Krievijas dažādos virzienos, gan uz Rietumu Eiropu, gan uz dienvidiem, uz Kaukās valstīm. Viņi negrib, viņi varbūt būtu ar mieru cīnīties, lai aizstāvētu savu valstu, bet lai iebrukt kādā citā, tas nav tas, ko viņi bija um, domājuši ar um, lojaltāti savai valstī. Un uh, tagad ar vien vairāk ir jāmaksā, lai varētu piesaistīt karavīrs kā līguma uh, karavīrs. Un viņam vēl politiski ir ārkārtīgi grūti uh, um, sūtīt uh, obligātā dienas karavīrs Ukrainā iekšā, un otras mobilizācijas vilnas varētu vēl radīt uh, tādas problēmas, nu, kas būtu grūti risināmas. Ir mm, tāds vērojams, nu man ar savu žurnālistikas pieredzi pirms romāna rakstīšanas, es ilgus gadus strādāju žurnālistikā, uh, Un es vēroju, ka mūsu sabiedrībā kopumā ir tāds, tāda liela nervozitāte. Cilvēki tādu uzvilktu. Nu, ne visi, ja, bet tie, kas ir, tad tie nu, to it kā tā, tās frekvences izplat tālāk, tās nervozuma frekvences un saka, ka tu. Man, piemēram, saka, tu tur neliec pie savas mājas, ukrāņu karogi, ja zina, nāks krievi. Un, nu, kurien šīs muļķības? Mm, kā tu vērtē to, nu, vai mums ir kaut viens procents pamat bažām? Es, es nerunāju par gatavošanos, eh, par, par, par mm, bruņoto spēku stiprināšanu, jo mēs jau sākām no nulles, jā, 90, jā. 91. gadā. Es atceros, kā pirmie zemesargi mūs bija ar, ar, ar Krievu automātiem un, un, un pirka pašņabi pudelēm no Krievu virsniekiem, eh, bet, eh, bet, bet par tādu sabiedrībā tā, ka jāskrien uz veikalu, jāpērk sāls un cukurs. Ja. Mm -hmm. nu, tas ir anekdote, bet diemžēl dažiem tā ir realitāte. Nu, atcerēsimies seno, grie, eh, seno pirošanu, romiešu izteicienu svis pākem parabellum, ja vēlies eh, mieru gatavojies karam. Un mums, diemžēl, ir eh, ļoti nelāga pieredze bijusi no Krievu okupācijas. Uh, Ņemsim vērā, ka pirms okupācijas uh, latvieši Latvijā bija 75%, e, es uh, varu sīkāk, bet tad uh, mums, man liekas, uh, klausītājiem nav svarīgi, uh, kurā gadā uh, uh, tas, uh, tas tā skaitīšana. 75%, kad atguvām neatkarību, bija 51%. Kāpēc? Tā kā slavenais ASV e pētnieks Paul Goebel uh, ir sacījis, Tas ir tāpēc, ka Krievijai Latvija ir vissvarīgākā no visām trim Baltijas valstīm, jo ja var Latviju kontrolēt ekonomiski, politiski vai militāri, tad kaimiņu valstīm kļūst pēkšņi ārkārtīgi grūti un sarežģīti. Un tas ir iemesls, kādēļ 41. un 49. gadā no Latvijas vairāk deportēja uh, gan procentāli, gan skaitliski nekā no kaimiņu valstīm, un kāpēc bija tāda rusifikācija ar nodomu, rusifikācija mūsu valstī. Nu, nav jābrīnās, kāpēc tādas pieredzes, ka cilvēki ir tramīgi, bet tāpēc arī mums um, ir jāgatavojās, jābūt gataviem, jārāda, ka Tāpat kā Ukrainā, ja viņi nāks iekšā uh, mūsu valstī vai valstīs, Baltijas valstīs, tad dabūs pa purnu. Uh, un tāpēc ir tik svarīgi, ka mums ir uzticami, padu, uh, uzticami um, uh, uh, draugi uh, un sabiedrotie. Mūsu bijusī saimas spīkere, uh, mūrniece, uh, Eh, teica tādu tēzi, kam es arī gribētu piekrist. Viņš saka, es būšu mierīgi tad, ja pie mums atradīsies viena amerikāņu divīzija savā bāzē kaut kur pie Daugavpils, ja? es varbūt neprecīzi to vietu, bet nu, to militāris izlemt. Eh, nu, man arī būtu tāda sajūta, bet laikam mēs nespeciālisti neņemam vērā vienu lietu, ja? ko mūsu komandieris eh, Kalniņš teica, vienreiz tas, domāju, ļoti pārliecinoši, kad ja jau, lai iebruktu, ja? Nu, pieņemsim Latvijā vai Baltijas valstīs, uh, tad tas jau nenotiek vienā dienā. Es nezinu, var bataljonu atvest vai pulku, ja pie robežas, un arī tas tiks filmēt, e, fiksēts e, ar, ar šodienas tehniku, bet, bet nu, ko tad viņi te izdarīs? Turpat arī paliks, ja pārsoļs, kad būs pārgājuši robežu. Ar to mums jau tagad pietiek. Bet, lai tā īsti uzbruktu, ja, tad taču jāsakoncentrē milzīgi spēki, pārsimt tūkstoši. Un to taču tūlīt redzēs, un tad jau mūsu sabiedrotie taču arī ieradīsies šeit. Jā, nu, varētu arī sacīt, ka tāda koncentrācija notika ik pa četriem gadiem, vingrinājuma zāpad, un nekāds uzbrukums nebija. Un Krievi, kad sakoncentrēja savus spēkus pie Ukrainas robežas, tad arī Putins un Lavrovs visiem teica, ka nekāds, nekāds uzbrukums nebija, nebūs bet bija, un tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem par to, ko mēs redzam, un mums ir jāprot arī adekvāti reaģēt. Uh, tas nemaz nav tik viegli. Ņemsim vērā, ka visbīstamākais moments Ukrainas karā līdz šim ir bijis hostmeļs, ir cīņa par hostmeļs lidostu. Jo, ja Krievi būtu varējuši noturēt hostmeļu un ievest, ievest savas smagās lidmašīnas ar eh, desantniekiem eh, lielākā skaitā, tad ir ļoti iespējams, ka kri, kri, eh, Kīva būtu kritusi, un tad viss varētu izskatīties pavisam citādi. Tā kā nav runa tikai par um, simtiem tūkstoši pie robežām, bet arī par lidostām, kuras mums viss ir ļoti labi zināms, tāpat kā Krieviem. Jā, man nāk prātā tavām, nu, tev ļoti daudz augstām atbijuši valsts prezidenta padomnieks aizsardzības jautājumos un valsts uh, drošības padoms sekretārs. Jā. Un tas īpašais amats bija satversmes aizsardzības biroja vadīšana. Nu, tas ir tik sensitīvs temats, ka uh, Es kā ļoti pieredzēju žurnālistu, neuzdošu jautājumus tādus konkrētus. Kādreiz jaunie žurnālisti tā, es no viņa izdabūšu, bet viņi aizmirst, ka mūs jau klausās dažādi cilvēki, mīļi, labi, latviešu patrioti, mūsu draugi, bet arī mūsu nedraugi. Ja? Bet saki, psiholoģiskā plāksnē, kā tev no Anglijas atbraucot un, liek, un izmantojot savu, savu izcilo izglītību, mm, pasaules augstākā līmeņa izglītību, bija sākt šo ļoti atbildīgo darbu, uh, Un kādi tagad tev būtu vērtējumi, jo tu apmēram tā jūti mūsu sabiedrību, kāda viņa bija tad, jā, sen atpakaļ jau tas bija gadsimta sākumā, jā, tad no, bet astoņi gadi, jā. Desmit. Pa desmit, jā, no, no 2003. gada līdz 13. 13 gadam, jā. jā. Un kā tagad ir teiksim, tas iekšējais nu, apdraudējums, daži tā saka, jo palika jau, kad mēs slēdzām mieru līgumu ar, mm, par Krievijas armijas izašanu, palika tie militārie pensionāri. Un tie nebija veci līki vecīši, es viņus redzēju, nu, tie bija 50, 50, 50 gadi vīri, jā, vīri dušīgi, spēka jā. gados, jā, un vai viņi nodeva kaut kur savus uh, ieroči, savus pistoles, droši vien, ka nē. <laughs> Nu, kā tas ir, gadi ir gājuši, tagad viņi vairs nav 50 gadīgi, bet 80 gadīgi. Nu. Nu, kad 1994. gadā augustā Krievijas bruņoties spēki tikpat kā pilnīga pameta Igauniju un Latviju gadu agrāk Lietuvu, tad mēs bijām spiesti, lai varētu vispār uh, no viņiem tikt vaļā, pieņemt kā patstāvīgos iedzīvotājs apmēram 22 tūkstošus nelatviešu atvaļinātos virsnieks un viņa ģimenes, tā kā viss kopā tur krietni vairāk tas skaitlis ir. Un, ja atklāti runājam, tad varētu teikt, ka gan Krievpus, gan mēs paši sapratām, ka tas ir vismaz potenciāls potenciāla piektā kolona. Kā tas reāli ir attīstījies, ir kaut kas pavisam cits. Un šeit es uh, došu jums piemēru. Un tas piemērs ir saistīts ar uh, slaveno okupekli šeit mums um, netālu no šeienes. Tāds bija, jā. Uh, ja 2021. gada 9. maijā kāds būtu sacījis, ka pēc diviem gadiem to novāks un nebūs nekādu protestu, nekādu vērā ņemam protestu, neviens nebūtu ticējis. Bet tas tā arī notika. Un tas notika dažādu iemeslu dēļ, starp tiem ir uh, sa, uh, saprašana uh, daļai mūsu um, uh, krievisku runājušo uh, iedzīvotāju un tautiešu starpā, ka tas, kas notiek un notika Ukrainā, vienkārši nav pieņemami un ka viņi ar to negrib būt asociēti. Arī tas, ka Eh, tas piemineklis, ja viņi tā var saukt, eh, tika nobeigts tikai 1980. gadu otrajā pusē, tā ka viņam nekāda sakara nebija ar um, eh, nācisma iznīcināšanu, bet drīzāk uh, izskaidrojums mums, uh, latviešiem, uh, kāpēc Krieviem jābūt šeit un kāpēc viņi ir kungu tauta. Nu, uh, Trešais iemesls ir tāpēc, ka Latvijas valsts drošības iestādes, it īpaši valsts drošības dienests, nostrādāja ļoti, ļoti veiksmīgi. Un tas ir, jo viņi lēnām ir attīstījuši savas spējas, mācījušies, ko un kā darīt, un rezultāts bija tas, ka mēs spējām šo nu, nesmukumu novākt, un neviens par, par to vairs īsti nopietni nerunā. Nu. Te atkal viens tāds ļoti svarīgs lokus noslēdz mūsu sarunā šie drošības jautājumi, un eh, mēs pienākam atkal pie vēstures. Nu pat bija, manuprāt, ļoti nozīmīga jubileja 35 gadi kopš uh, Baltijas ceļa. Un tagad mēs tā abi izdomājam, ka vislabāk būtu noklausīties dziesmu at mūsu Baltija, visu trīs mūsu brāļu tautu, latviešu, lietuviešu, igauņu valodās, un tad par to parunāsim. malā stāv. Tās nespēks un nogurums māc. Tur bradāta zeme un vēseles. Trīs tautu gods un prāts. I got jūs klausāties rakstnieka pārunu stundu pasaules tulkošanu, un mans studijas viesis šodien ir Jānis Kažots. Viņš izcils militārais speciālists, patriots, latviets, kurš dzimis uh, apvienotajā karalistē un jau briedumu gados ar augstu um, augst militāro pakāpu atgriezies Latvijā un, un nu jau vairākas gadu desmitus, cik tad ir gadu desmit, o, oh, 24. gadsimts, uh, veltu visu savu spēku Latvijas drošības stiprināšanai. Bet um, man ļoti spēcīgi iespēja atstāja 6. septembra konference Saimā. Jā. Saimnes mājā, uh, atzīmējot Baltijas ceļa 35. Mm, gada dienu. Tur mēs arī satikāmies <laughs> starpbrīdī pie kafijas tas un norunājām šo sarunu. Paldies tev, jā, jā. ka, ka atnāci, Jāni. Paldies par aicinājumu. Bet saki, kā tu Anglijā būdams uh, uzzināji par uh, Baltijas ceļu? Nu, es jau nemaz Anglijā nebiju. Ah. Es um, biju Vācijā. Vācijā. Nu un tieši tādā laikā man uh, eh, pārcēla, nu, es uh, līdz tam biju komandējis Batrei, uh, um, paškāja Haubits uh, eh, M109 un uh, ar paaugstinājumu aizsūtīju uz Britu Reinarmijas galveno štābu, kur bija ļoti plašas atbildības, uh, ļoti interesantā laikā un es sekoju līdz, nu, cik varēju, um, jo Minstrē bija man baterija, tā kā es vēlāk tur komandēju pulku arī, tā kā uh, Minstras latvieši man bija nu, daudz ļoti draudzīgi, uh, pazīstami, un uh, no vecākiem, protams, dabūju ļoti daudz uh, informāciju, uh, bet um, uh, jāsaka, varēja sekot līdz tikai tā no attāluma. Un um, man uh, tai konferencē īpaši gribētos izcelt to, ko bijušais, nesen um, bijušais uh, Islandes um, prezidents sacīja, kāpēc Baltijas ceļš ir unikāls, kāpēc viņš darbojās, jo kā viņš sacīja, autoritāra valsts var apcietināt 2 cilvēks, 20 cilvēks, 200, varbūt 2000, 20 tūkstoši. 2 miljonus viņi nevar apcietināt. Un kad 2 miljoni parādījās no kopējā 7 miljonu baltiešu, tas ir kaut kas. Un jāņem vērā, ka daļa no tiem bija arī mūsu krievi, jeb kā uh, Eh, bijušais prezidents Valdis Zatlers ir tik eh, spilgti pateicis, mums ir labākie krievi pasaulē. Un mēs varbūt viņus neesam īsti novērtējuši vēl. Eh, Ukraiņi tagad ir sākuši novērtēt savus krievus, un nu, nu, mēs redzam, kādas šausmu lietas ar viņiem notiek, un nu, mums ir jādara viss iespējamais, lai tas nenotikt ar Daugavpili kas notika Marijupolē, lai nenotiktu ar Viļņu, lai nenotiktu ar Tartu, jo tur eh, tas ir ļoti tuvu robežai. Tāpēc ir jāgatavojās, nedrīkst baidīties, jo jābūt pārliecinātiem par sevi un par saviem sabiedrotajiem. Jā, kad tu pieminēji Daugaupīlis, tikko sestdien biju, mm, es esmu mm, valsts aizsardzības fonda uh, Lāčplēsis Latvijas klubā. Godzīm par maniem romāniem. Tur bija vēlēšana sapulce, kā pienāca, kad eh, prezidents, ehm, šī kluba prezidents ļoti cienījamos gados, un, un pats, pats saka, lūdzu viņu atbrīvot, mm. un mhm. viņam dod puķis un tā, un tad ievēl jaunu prezidentu, jaunāku eh, stiprāk un divi viceprezidenti. Un tad viena no Daugopils, ja, viņš policijā strādā, latviešu puisis policijā strādā. Un, uh, Un viņš tā nu, sākumā tā kā nē, un, un Daugavpils tālu, un vai Grīgā, ja vai kaut ko parakstīt, sēdzam un kaut ko, bet nē, mēs <laughs> visi, nē, Daugavpils otra ir lielākā pilsēta, un tur jābūt kārtībai, un es vēl viņam teicu, jā, un tur latviešu mazākumā tajā pilsētā, bet, bet jau nenozīmē, ka, <laughs> ka pārējie ir pret Latviju, ja, jā. tur ir daudz arī ļoti lojāli un ļoti patriotiski nu, cilvēki, kas pat nav latvieši, ja, teātris, piemēram, tur ļoti labs ir. Uh, Un, un, jā, es saku, nu, tur tāds spēcīgs vīrus un tā, nu jā, jā, viņš saka, es jau piekrītu, ja, tā kā, lūk, tāds tas moments, bet ja ņemam par izējas punktu, varbūt patiešām, ka mēs tā jutām, nu, ka mēs pa īstam esam stipri, ja, visi trīs kopā, ņemam šo mm, Baltijas ceļu, Un kā tu vērtē to progresu, kas ir 35 gados noticis, ka vēl jau bija priekšā barikādas, kurās mēs bijām, uh, Niebruņoti. Mēs bijām apbruņoti ar gara spēku, ar gara spēku pret kara spēku. Jā. Jā. Tas ir Mārcis Čaklā vārds. Mm -hmm. citu, jā. Daudz jā. nezinu to Mārcis Čaklais no poemas Kaugurieši. Ar gara spēku pret kara spēku mēs gājām. Uh, Un tad, jā, zemesardze dibinājās, nu, mm. bez nekā, jā, no krievu virsniekiem <laughs> pirk, pirkām ieročus par šņām pudelēm. Un tagad, nu, neliela bet vai varam teikt moderna armija. Un, nu, jā, tas man ir tas nepatīkamais jautājums, jau jāatdod, jo viss uzdod, ja tu ar savu visu izglītību pateikst un lielo pieredzi. Tas drons, kas ielidoja Latvijas teritorijā, 90 km. Nu, man jau, liekas, vajadzēja notriekt. Nu, pirmie kucēni jāslīcina, tā saka. Tas ir ļoti, ļoti garš um, un sarešķīts jautājums, uz kur varbūt uh, kādu citreiz varētu dot atbildi, bet uh, ņemsim, Jā, laiks. ņemsim vērā, ka uh, Uh, tas drons ļoti maz ticams bija domāts, um, lai ielidot Latvijā. Drīzāk tas ir kā daudzi citi, kas ir raidīti, šahed raidīti uz Ukrainu, kur ar elektroniskiem uh, kara rīkiem uh, viņus nobīda uh, nobīda uh, uz citu uh, pusi, un šis izlidoja visai Baltkrievijai cauri un ielidoja mūsu uh, gaisa telpā. Jautājums par notriekšanu, vai tiešām 300 tūkstoši dolāru vērt šahed ir vērts notriekt ar miljoniem vērtu um, aviācijas uh, raķeti, kas ir domāta pret uh, ienaidnieku lidmašīnām, ja tas nav bīstami. Es uh, neesmu bijis iesaistīts uh, šī gadījumā, izmeklēšanā, to lai citi kompetentāki dara, bet es domāju, tas nav viennozīmīgi, un tas noteikti nenozīmē, ka mēs neesam uh, uh, apsargāti. Un tas, ka putnu bars ielidoja un tūlīt uh, vācu iznīcinātāji no lielvārdas pacēlās, tas arī parāda, ka mūsu sabiedroties saprot, ka tā vienkārši nevar, ka viņiem tur jāibūt un jāskatās. Paldies, tas bija ģenerāls Jānis Kažociņš, tomēr paliks pie tā titula ģenerāls, <laughs> angļu ģenerāls. Kāds ir tavs vēlējums mūsu klausītājiem? Lai um, mēs nebaidītos no kaut kā, kas varētu notikt, lai mēs atbalstītu tos spēkus, kas cīnās par mūsu latviešu vērtībām, tai, tai skaitā Ukrainā. Ukraina mūs aizsargā. Un darīsim visu, lai kaut kas tam līdzīgs nenotiek pie mums. Un ja mēs visi kopā ar saviem sabiedrotiem to darīsim, tad būs labi. Tas bija ģenerālis Jānis Kažociņš, tā bija rakstnieku pārunu stunda. Mīļie klausītāji, lai jums mierīgs šis mēnesis līdz novembra pēdējai trešdienai ar Dievu palīgu.